Ovo udruženje se udružilo oko ove dvije osobine, to jeste ove dvije osobine su srodne ovom udruženju. Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeka stvorio namjenski da bude halifa na zemlji. To jeste da uspostavlja red na zemlji, a ne nered. Da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala i da mu ne pripisuje druga ni u čemu. Ovaj emanet je velika stvar. Allah subhanahu wa ta'ala je ovaj emanet vjere ponudio nebesima, brdima i zemlji. Fa bejne ej jahmilneha u ašfekne minha. Pa su odbili i nebesa i brda i zemlja da ponesu ovaj emanet. Wa hamelaha l'insan. Ali ga je ponio insan. E insan vodi ovo prljavo udruženje, Zato što insan ima dvije ružne osobine. Ako se od njine izliječi na vrijeme, činit će nered i sebi i drugima. Innehu kana valumen džehuda. Zato što je insan silnik i zato što je veliki džahil. Ove dvije osobine danas haraju dunjalukom. Silnici rade svoj posao. I nemaju nikakve milosti, nego samo opravdavaju ovaj svoj epitet. Pa krenimo redom. Vidjeli ste u mislu, silnici nemaju milosti. Isprobavaju najsavršenije oružje protiv govorukog naroda. ubijaju više nego što je Firaun ubijao. To je izgleda dokaz da je Firaun kopila dostavio. Jer je Firaun mušku djecu ubijao, a žensku u životu ostavljao. I mušku djecu nije svaki dan ubijao, nego jedne godine mušku djecu ubijao, a jedne godine u životu ostavljao. Pa se Harun, alej salatu wassalam, rodio u godini kada Firaunska sablja miruje, a Musa, alej salatu wassalam, u godini kada pred svakom kućom policajac i dželac stoji i čeka šta će trudnica roditi. Ali ne može se ništa bez Allahove odredbe Ne može se nikome život uzeti ako ga Allah i dalje daje. Allah je onaj koji daje život i smrt. I on sve može i on sve određuje. Isto tako u Siriji zulumčari ne miruju. Opravdavaju svoj epitet. Pa ćemo vidjeti da su oni pod podpomognuti najvećim neprijateljima Islama danas. Od Amerike koja se ko fol pere od svega toga što se dešava u Siriji i Rusije koja je nakon jedenja krmetne plaho zabrinuta pod navodnim znacima i Kine koja jede paščad pa onda ljudsko tijelo im dođe kao salata i ostali neprijatelja Islama, oni imaju tamo na baušteli svoju kopilac, međusije, šije, Allahove neprijatelje koji milosti nemaju, koji najsavremenije bojno i otrovno oružje na djeci i ženama isprobavaju. To je ta pokvarena osobina insana, ako se nje ne izliječi. Vidimo i na ovim prostorima naše komšije Srbadija, koja bi se trebala pokriti prljavim i organom i prljavom dekom, jer tako su kroz tradiciju svoju sami sebe predstavili da im je najveći badet da se valjaju po, po štalama i po slami i da se javno izvinu zbog svi tih genocida nad golorukim narodom. Međutim, neće vuki svoje kože, neće krmača i svoje odore, neće silnik iz svoga zuluma. Pa vidimo ovih dana kako šalju poruke, džahilima bošnjacima koji zagovaraju dvije parade, pedersku paradu i paradu goli žena jer su svoje žene davno otkrili i ne pomišljaju nikako da ih pokriju, nego moraju trendove svjetskog šljama i nereda slijediti. Pa vidimo kako silnici ponovo prijete krvlju. Kako će Pazar biti novi Vukovar, a Sjenica nova srebrnica, a ponovo će se Goražde pitati zašto u prvom mahu nije poklano i opet će Drina šutati, a njom će muslimanska bošnjačka krv teći. Ovo je ovako i drugačije ne može biti silnik, zulumčar, on ako se ne odgoji i ne preporodi, on mora nasilje činiti. A isto tako džahili. I zato kažemo da je ovo ujedinjeno udruženje zulumčara i džahila. S jedne strane zulumčari samo opravdavaju svoje stanje. A historija je puna primjera šta su radili, šta će raditi. S druge strane, džahili ostaju u svom džehlu. I džehli je Sejdul Meukif. Neznanje je glavni, glavna uloga na pozornici. Ljudi, braćo, ništa ne znaju niti znaju koji je gospodar, to njihova djela tako govori, niti znaju koja im je vjera, jer sve im drugo liči na nevjeru. I sam njihov život izgleda na nevjeru, a nikako na čisti islam. Niti znaju koji im je pegamber, koji im je poslanik, jer su puni nemorala i puni kompleksa manje vrijednosti valja se čafirski trend pratiti u svakom pogledu, pa su od najvećih neprijatelja pokušali sebi nekakve prijatelje osposobiti, pa ćemo vidjeti na ovim prostorima kako šinska dava, ista ta dava koja truje djecu u Siriji i baca bojne otrove na muslimanske predjele, isti ti, ista ta klika i ta ubjeđenja, na ovim prostorima sve više simpatija dobivaju. Zašto? Pa zato što džeho vlada. Problem su pod navodnicima nekakve vehavije koji vraćaju narodu kameno doba. Hoće da se živi izvorno, da se živi po islamu, onome koji je bio kod Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, oni su problem. Sa njima se ne može nikako biti uspješan. Ne može se u Evropsku uniju. A ako se pošiljimo, ako šije postanemo, onda se sve može legalizovati. Od prostitucije samo je nazovemo muta brakom, od svih drugih oblika griješenja, zato što će i naš imam, ako tako nastavimo, biti neki izgubljeni rejs koji je nestao negdje u pećini i svi su propisi vezani za njega i ne može se ništa sprovoditi dok se on ne pojavi, a onda će tri hati zapjevati dođi na najdraži, izađi iz te pećine da nas povedeš. Jeste doći im deđal. Deđal će voditi i ove koji su silnici i ove koji su džahili. Jedino koga neće Deđal predvoditi jesu iskreni Allahovi robovi koji su razumjeli da je zulm jedan od najvećih grijeha. I Allah je sebi zabranio zulm gospodar nebesa i zemlje I zabranio je to da se to čini među njegovim robovima. Pa nam je onda u imperativu kazao felata valemu i nemojte jedni drugima nasilje činiti. Je zbog nasilja se remeti normalan život. I danas vidimo da je sve poremećeno. Vidjeti normalna čovjeka je kiramet. Vidjeti zdrava čovjeka kiramet. Vidjeti nasmijana čovjeka kiramet. Biditi pravedna i sama kiramet. Sve znači kiramet. Na pojedincima to jedva da vidimo. A općenito znači zlo i neznanje vladaju. Lijep protiv zuluma, draga moja braćo, jeste da budemo pravedni. E, Edilu u akrabu li takua, budite pravedni, to je najispravnije, to je bogobojaznost. Neka vas neprijateljstvo prema nekome ne navede da pra, nepravedno postupate. E, Edilu, pravedno postupajte. To je najbliže bogobojaznosti. Allah naređuje poslanicima, naređuje svim svojim stvorenjima da pravedni budu. Pa se pravda mora dati svakome. To je Allahov zakon koji mora vladati. U protivnom će Allah kažnjavati kako on subhanahu wa ta'ala hoće. A lijek protiv džehla jeste znanje da ljudi suštinski uče ko je Allah, da proučavaju svog gospodara onako kako se je gospodar predstavio svojim robovima sa savršenim imenima i lijepim svojstvima. Tako se rješava džehl, pa onda će ljudima biti jasno Koja su Allahova prava kod nas? Koja su prava našeg poslanika kod nas? Koja su prava naše vjere kod nas? Kako da se postavimo prema prijateljima? Kako da se postavimo prema neprijateljima? Kako da uredimo svoj život? I područje ibadeta da nam ne budu pomiješani sa izmišljotinama, i područje muamelata, svakodnevni poslova, kako ne bi činili jedni drugima nepravdu i nered, pa će onda društvo, draga moja braćo, izaći iz ovoga čorsokaka. Izaći onda društvo na svjetlo, a nema sumnji da nevjernici opravdavaju, samo potvrđuju ono što je Allah za nje u Kur'anu kazao i Resul sallallahu alaihi ve sellem u sunnetu. Evo i vidiš da hoće da utrnu Allahovo svjetlo. Hak si odreda u misru, ubijaj, proganjaj. Još ljudi neće islam potpuno. To su tako kazali i tako se promovisali među ljudima. Nego hoće da muslimani imaju veća prava i ope hoće i to svjetlo da utrnu. A zamisli onda kada se digne zastava Islama, da se tačno zna šta to znači i da se zbog toga živi i umire, onda znajte dobro da će se i garavi, i žuti, i bijeli, i crni udružiti da nam to svjetlo pokušaju ugasiti. Međutim, znajte, ovo što se dešava na Dunjaluku i ovo ubijanje na svakom čošku i ovaj mrak i ovi zlugomati nakon ovoga će svanuti. Znajte sigurno da će svanuti. Da će Allah subhanahu wa ta'ala otvoriti mnogima oči pa će mnogi džahili progledati i svoga se džehla kotarisati i i na kraju zaključiti da nema druge opcije osim dignuti jasnu zastavu i ginuti za jasne principe. To je ono što vrijedi. A biti obmanjen i u džehlu da će zalim pored tolikog svog kibura i oholosti i tolikog oružja koga mu dotura nevjenik svaki dan i njihovi saveznici čafiri, kao i oni, trebaju džahiri da svate da zalim nema milosti i on neće svoju ni čud ni dlaku promijenuti. Pa zato nam Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu na dosta mjesta govori da se moramo dobro protrezniti i da se moramo dobro probuditi i da se moramo dunjalučki izazova kotarisati, da moramo ahiretski ljudi biti, pa ćemo onda lakše sva iskušenja i belaje koji nam dolaze podnositi. Zato, draga moja braćo, generalno se čini zulum. Pa moli Allaha subhanahu wa ta'ala, upućivaj mu dove protiv zalima, Znaj, kako kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, da između mazluma onome kome, kome se čini zulum i Allaha subhanahu wa ta'ala ne se bejne huma hijab, nema zastora. Digni ruke i moli da Allah uništi silnike. A Resul sallallahu alaihi ve selleme kaže Unsur ehake zaliman au mazluma pomogli svoga brata, bio on silnik ili onom, onaj kojim, kome se čini nasilje. Pa kažu ashabi o Allahu poslaniće, znamo da treba mazluma pomoći, a kako da pomognemo zalima? Kaže, sprečite ga u tom zulumu. Ko će stati, braćo, pred zalima? Staće živi šehidi koji zemljom hodeju. I zato moramo uzvratiti na izreku židova koji su davno pjevali i govorili Mate Muhammed o el benat Umro je Muhammed, a ostavio je djevočice iza sebe. Biva ostavio je žene iza sebe. Kukavice koje ne smiju da pomisle da umiru. Mi trebamo reći Istina je umro je Allahov poslanik. Walakin taraka ar-rijal, ali je ostavio ljudine koji više vole smrt nego što vi volite vino i žene. Ovo je put za vjernike i onoga momenta kada budemo stremni da umremo, onda će drugi ne pjevat pjesme i oštiti kame i prijetiti nam onda će nam nuditi primirja i da sa njima razgovaramo. A kada budemo pokazivali kukavičluk i spremno samo da jedemo i pijemo kao što to rade nojevi, onda će se sinovi svinja i, i majmuna iživljavati na našim tijelima. A to je sve zbog naše, draga moja braćo, džehla. Zato upučivajmo dovu protiv zalima. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne protiv njihovog zuluma i da pomogne mazlume diljem Dunjaluka koji vape za pomoći silnika i nasilnika. A zatim s druge strane utječimo se Allahu subhanahu wa ta'ala od neznanja a nema većeg džehla nego potrošiti ovaj skupocijeni boravak na ovom svijetu, ovaj jedan život, posvetiti ga nečemu drugom, a Allah naredio da ga posvetimo njemu, subhanahu wa ta'ala, da njemu robujemo i da se za onaj svijet pripremimo, jer tamo više nema prilike. Farikum fil dženneti u farikum fil sa'ir. Imaju džennetlije i imaju džennehemlije. Nema između toga više treće opcije. Pa zato, draga moja braćo, učimo svoj din i idimo i putujemo i tražimo znanje. Jer se znanje ne traži da bi ljudi kazali čija ga je majka rodila što je pametan i načitan. Kao što se dešava mnogima nama danas. Imamo često i papira, smo pametni. Međutim, nemamo pokriće za to svoje znanje. To znanje o Allahu je protiv nas. To znanje o sunnetu je često protiv nas. Nego moramo učiti znanje. Bismillah. U ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Da bi podigli neznanje o sebe. To jeste da bi ta koprena i ta mrljina koja nam je na srcu i na očima spala s naših očiju i spala s naših srca i da onda se predamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, dragi moj brate, to što se ti još uvijek dvoumiš, to što ti još uvijek nešto aman zaman taktiziraš, pogledaj Belkisi, koja je kraljica Sabe bila. Ti nemaš možda dvije marke bolan u džepu. Ti si za sekata, ti si i ja i ti smo fukare. Ali opet nešto taktiziraš. Ne znaš šta sa svojom bradom, ni sa svojim džafirskim oblačenjem, ni sa svojim džafirskim govorom, ni sa svojim ružnim obođenjem prema ibadetima, lijenost do kraja. A opet nemaš dnjavka. te u ibadetima, a opet dnjavka nemaš. Opet si socijalni slučaj. Ovi nevijenici bar imaju dunjaluk. Ali to je tedrić, to je tako zvana propast njima koja im se odlaži. Da ne bi neko kazao, pa sad će ja moliti Allah da mi da dunjaluk. To je dozvoljno pod uvjetima da kažeš gospodaru moj, ako je dunjaluk dobar za mene i za moj din, podaj mi ga. A ako je on propa za mene, od njega me sačuvaj. I zato su selefi govorili kao što je Alija radijallahu ta'ala anhu o Dunjaluku. Ja ti dajem razvod braka sa tri talaka. Biva nakon toga, ne može više o žen Dunjalu, gotovo je. Pa zato, draga moja braćo, učiti vjeru. Jer onaj ko bude džahil, Čudit će se što je ovako stanje. I često će konstatovati kada što nam ovako ovi neprijatelji radi. Što nas koljuju i ubijaju. Neće znati da ova vjera ima svoje kadarske neprijatelje. Evo sad ćemo u drugoj hudbi govoriti o čovjeku kome je njegova majka kazala neću ni jesti ni piti. Biva štrajkovaću glađu i žeđu, moraš ostaviti ono na čemu je Muhammed. Znala je da je on pokoran svojoj majci. Zbog njega su ajeti objavljeni, čućemo. Ali šta on kaže? On kaže, majko moja, tako mi Allaha, da imaš hiljadu duša, pa da ti sva jed, svaka jedna iza druge izlazi biva da umireš dok da hiljadu puta umireš. Ja ovo na čemu sam ostaviti neću. Ovo je, braćo, vjera. Ovo je din, a nije din, nije glina. Pa sad si danas ovakav, sutra si onakav. Počeće ti lončar zaviti, bolan. I on ima pad neki stvari koje je pravio gline i ne može puško gline napraviti. Zato je ovo din, Ali kad će biti kod nas din? Kada budemo pravedni i kada budemo daleko od džehla. Akulu kauli hada ostafila li ulekum fastavfiruhu. Innehu huva gafuru rahim. Wa ahiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Fastavfiruhu. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Mi se vraćamo našem serijalu gdje govorimo o ljudima koji ako u njima nije ibret u njihovom životu I ako nije njihov život za proučavanje, onda ko je to za proučavanje? Ljudi koji hodaju u Dunjalu, ko braća moja draga, a džennetske vize imaju, a nimalo se to na njima ne primijeti, to je samo po sebi veliki ibret za onoga ko pamet ima i na čijem srcu još nije katanac. Riječ je o Sa'd ibn Abi Waqasu, radijallahu ta'ala anhu, da dajđe Resula sallallahu alaihi ve sellem tog velikog junaka Mekke junaštvo mu se ogledaju samim prvim danima zato što je četvrti musliman koji je islam primio ni on siromašan kao Bilal nije on odnekle došao njega dobro u Mekke poznaju On ima svoj dućan, u nju ne prodaje duhan i harame kao što danas mnoge hađije i hađinice rade i tako stiču na faku. I onda kažu čeljad ne slušaju, onda kažu sve poremećeno, u kući džehennem, pa zato što tu ima harama. A nakon harama Allah se ne odaziva, džaba onda dovi, od dove onda nema koristi. Ovaj ashab radi Allahu ta'ala anhu, draga moja braćo, imao je dućan sablji. On je pravio sablje, on je pravio strele, on je pravio lukove i u tome je bio prepoznatljiv u Mekki. I on je davao uvijek inspiraciju ljudima, a pogotovo onda muslimanima, da uče svoju djecu gađanju. Da uče svoju djecu gađanju. Za njega će Resul sallallahu alaihi ve selleme moliti na bedru, na uhudu. Pa će kazati gađaj, gađaj o sadu. Ja ću se zauzimati za tvoje roditelje. On je bio dobar stručnjak za pravljenje, ali isto tako je bio veliki nišanđija za gađanje. Sud se otlanja tminu. Sanjao je Sa'd ibn Waqas, jedan interesantan san. Kako mu neka svjetlost dolazi. Pa kad je jednog jutra otvorio svoju radnju, možete misliti koje sunce mu je vrata otvorilo sunce koje se zove Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Ebu Bekr je znao ko je Sa'ad i nije ni malo kolišio. Odma je direktan i bukvalan bio. Rekao je šta se desilo njegovom bližnjem. Allahom Rasulu sallallahu alaihi ve selleme da je objava počela da ima vjera koja se Islam zove i da bi on trebao svoje mjesto u toj čistoj vjeri naći. Tako je uradio Sad ibn Vokas. Nije oklijevao, nego je odma požurio i rekao je samo ko još tu ima. Pa kada je čuo da je tu Ebu Bekr, da je tu Ali radijallahu ta'ala anhum, da je tu još nekolicina uglednika Meke, odma je požurio da on, budi, da on bude četvrti kurešija koji je Islam primio čula njegova majka, a ona ga je vidjela kako on nekakve čudne pokrete čini. A on je tada klanjao Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ga je majka upitala šta to radiš? Šta je to sada sade odjednom s tobom? Pa on objašnjava svoje majci s kojom je jako blizak bio, da je došla vjera koja se islam zove, gdje se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala, koji ne dozvoljava da mu se supadnik i drug pripisiva u ibadetima. Ovo je naravno rasrdilo njegovu majku, koja je veliki donator mušički i parol, pod parol mušičke vjere bila. Pa se ona rasrdila i udarila po osjećanjima svoga sina Saada, znajući da je on blizak sa svojom majkom, ne bi li ga na taj način odvratila od, od pravoga puta. Međutim, rekli smo, sad kada je ispucao sve adute, pokušajući da joj objasni ko je Allah i da od kipova, kao što će kasnije kazati Ebu Dželu, kada ga Ebu Dželu pita, a šta ti misliš o našim kipovima, kaže obično kamenje. Obično kamenje, od koga nema ni koristi ni štete. Pa se onda pogruho sebu dževom. A sad Ibn Vokal se nosio neku kost, pa je dobro namlatio Ebu Nije ni ovaj ostao dužan, udario je sada po uhu, pa je prva kap krvi na lavom putu upravo potekla iz uha Sad Ibn Vokasa, radijallahu ta'ala anhu. Kur'an se ovdje upliče direktno. I možete misliti, draga moja braćo, koji je to osjećaj kada čovjek živi na Dunjaluku, nije poslanik, ali njemu Allah Đelešanu zbog njegovog slučaja šalje objavu. Mi često smo u nekim belajima i problemima, i ne znamo kako da stvari postavimo i redamo. I onda nagađamo jesmo li u pravu ili nismo u pravu. Pa nam onda još dođu ovi koji slijede svoje strasti, pa nam kažu, ne valja vam taktika, ne treba tako bukvalno, treba to ipak malo zamotat, ne treba ljudima odma istinu kazat, nego treba ostaviti ove probleme za neke nove generacije, neka i oni se hrvu, svoga posla, nemoj se, nemoj oko sebe dizat prašinu, vidiš da inako te ne voli, opet će ti doći pa te hapsi da te vodi, jesi normalan, pa imaju pametni od tebe pa šute i rade svoga posla. Ovo su svakodnevne priče koje, je tako, koje čujemo. Pa i sad Ibn Vokas je volio da mu se srce smiri, nije majka, lanski snijeg koji se lako može prežaliti, Svako ima majku i svako, ako je prirodan, ima osjećaj prema svojoj majci, pogotovo ako je majka na pravome putu, onda se raduje, a ako nije na pravom putu, onda je tegoba velika, zašto majka neće da se džehennema kotariše? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete u suri Lukman, gdje daje rješenje kako treba da se postave svi ljudi, a konkretno za situaciju vezanu za Sad ibn Abi Waqasa. Pa kaže uzvišeni u osajna li insane bi vali dehi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير I čovjeku smo naredili da bude blag i pun obrez, ob, pun obhođenja lijepoga prema svojim roditeljima. Majka ga nosi i njeno zdravlje trpi. I to traje dvije godine. Zato kaže uzvišeni, budite, budi zahvala meni i svoj, svojoj majci, svojim roditeljima. I lejel masir, jer je meni povratak. Ovo je osnova da čovjek bude pokoran svojim roditeljima. I dok god naređuju ma'ruf, dobro, bilo vezano za vjeru ili općenito dobro, koje nije suprotno dinu, čovjek je obavezan da izvrši naredbu svojih roditelja. Međutim, šta ćemo kada roditelj naredi grije? La ta'ata li mahluk fi masujetil haliq. Onda nema griješenja prema gospodaru da bi se udovoljilo stvorenju To se ne smije. Pa Allah Đelešanu kaže وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Ako, se, ako te oni budu odvraćali i sa vama se raspragali, to jeste da Allahu subhanahu wa ta'ala pripisujete druga o tome o čemu vi nemate nikakvog znanja, jer se Allahu ne smije drug pripisati, فَلَا تُطِعَهُمَا Nemojte ih poslušati, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا A na dunjaluku se prema njima lijepo podite. Pa su ovi ajeti smilili srce Sa'ad ibn Waqasa, To jeste, Allah sa sedam nebesa je poslao objavu da se pokaže kako je ispravno, a kako je suprotno od toga neispravno. I ovo je nama pravilo do sudnjega dana. Mnogi ljudi taktiziraju sa svojim roditeljima i to tako treba, ali ne na račun dina. Kad ti roditelj kaže da griješiš, ne smiješ mu se pokoriti. Kad ti babo kaže daj mi pepeneru da ja spržim ovde, drinu ili moravu, ne smiješ mu tada udovoljiti. Pa tamo vam dobio i ti kakvu slovu po leđima. Nisi bolji od Sadibinu Okasa ni od prvih muslimana. Oni su zbog dina bjeni bili. I to često svoji najbližnji. Čuli smo prošli put kako je Ubejda tražio svoga oca po, po bedru. Nije on baš imao toliku želju da to uradi, ali zbog tolike mržnje i nepretestva na dan bitke onda se moraju prljevi poslovi završiti. Mi smo na Allahovom putu, tako je i sad im ne bi okas, odgovorio Ebu Džehlu, mi smo na Allahovom putu, vaši kipovi su samo bezredno kamenje od koji nema koristi niti štete. Pa je došla, došla je ljuta frka Ebu Džehelova do izražaja, ali se sad nije dao, pa je on prvu fasnungu dao Ebu Džehlu, a onda je sam trpio udace zbog ponosnog obhođenja prema islamu. Bože usmjeri strijele na neprijatelja. Sad imenu okaz, kazali smo, bio je veliki stručnjak za gađanje i za pravljenje streljišta i sablji. Pa je Resul sallallahu alaihi ve selleme molio Allaha subhanahu wa ta'ala i govorio gađaj sade, gađaj sade, ja ću se zauzimati za tvoga oca i za tvoju majku. Ovaj veliki insan ovaj veliki junak, ovaj veliki ljudina, draga moja braćo, on lično vodi vojsku na tadašnju najveću civilizaciju Perziju. Njega Allah subhanahu wa ta'ala počastio vreme Omera radijallahu ta'ala anu, nakon toga što je u svim bitkama sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam bio i u bitkama sa Ebu Bekrom, došao je i Omerov hilafet, a sad ostaje taj ponosni Sa'd i on dobiva zastavu da on ide na Perziju i on šalje Ebu Mugiru Ibn Šu'be koji odilazi perzijskom gladaru, to jeste od Rustemu, kojim je nudi Islam pa ovaj odbija, nudi mu džiziju, ovaj odbija, onda ostaje sablja, a prije toga govori zašto su oni došli da oni nisu poželili perzijskih tepiha, niti perzijske keramike, kako su mislili perzijanci, jer su Arapi prije islama zbog gladi često na vrata Perzije kucali. Međutim, rekao je Mugira ibn Šu'be, mi smo narod koji je ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio islamom. Mi smo izveđeni stame na svjetlo, iz tjeskobije Dunjaluka, prostranstva Dunjaluka i Ahireta, iz robovanja kipovima i kamenju u robovanju gospodaru nebesa i zemlje. I rekao je, samo se Allah subhanahu wa ta'ala treba obožavati. Draga moja braćo, kada govorimo o ovim velikim ljunacima, a svi su ashabi bili, draga moja braćo, u pedeka, nije njima bila osobina kukavičluk. Oni su svi bili kao jedan U stvari svaki ashab je bio kao narod. I kada bi vi sada brojali Sadovu vojsku i brojali šta je tada Perzija imala u to doba, čime se sve mogla suprostaviti ashabima, vidjeli bi da je svaki ashab bio narod. Znači svaki jedan pojedinac je imao čitav narod pred sebom. Ali Allah subhanahu wa ta'ala pomaže. I tako će biti do sudnjega dana onima koji budu uspostavili dokaze za sebe i šartove da bi Allah subhanahu wa ta'ala pomogao. Sad ova vojska nije iznevirila, nego je obradovala i potvrdila muđizu Resula sallallahu alaihi ve selleme koji je dok je još hendek oko Medine kopao, tekbirao i govorio Allahu akbar, uzet ćemo Perziju, Allahu akbar, uzet ćemo Bizantiju. Pa je došao Sad ibn Waqas samo da potvrdi muđizu Rasula sallallahu alaihi ve selleme. Ovaj veliki ashab, draga moja braćo, kada je završio projekat uzimanja Perzije, postao je za kratko vrijeme i namisi Kufi. To jeste sav taj istočni dio od Medine je bio pod njegovim nadzorom. Međutim, ashabi nisu volili vlast. Ashabi nisu patili da imaju nekakve tvrđave i da imaju nekakve palate u kojima trebaju da se svaki dan gizdaju i slikaju i u štampi ovo i ono izlaze. Oni su robovali Allahu subhanahu wa ta'ala. A kada bi bili za nešto zaduženi, to bi onda samo zbog onoga emaneta koga je morao insan prihvatiti, uzimali, a nikako u tome nisu neku slast i želju i užitak osjećali. Pa je Sa'd ibn Waqas ostavio da bude namjesnik. Tražio od halife da dođe u Medinu, da se vrati u svoje posjedištvo, u svoj predio gdje je živio i tamo je u dubokoj starosti na bolji svijet preselio. Ovako je primjer velikana i ovako žive velikani i dostojanstveno žive i dostojanstveno umiru. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da život Sa'd ibn Waqasa ostavi drag na nas da mi budemo ljudi koji ćemo proučavati siru ashaba i živjeti po njihovom sunnetu, jer su oni živjeli po sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj umnet povrati ponosu, uspjehu i pobjedi, da nas sačuva od kadarskih neprijatelja koji nisu ni čud, ni dlaku promijenuli, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne narodu misla protiv otpadnika i protiv sinova i kopivadi ostatka firavski gena. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne ehlu šam protiv međusija, šija, otpadnika koji vređaju Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog džibrila i Rasula sallallahu alaihi ve selleme i časne ashaabe ovog dina. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se podigne zastava Islama istočno i zapadno i da gledamo kako skupine i narod i u Allahov din, din spasa, i ljepote i prosperiteta ulaze u skupinama.